Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Արհասարակ գյուղատնտեսությունը համարվում է յուրաքանչյուր երկրի բարենային ապահովությունն ու անվտանգությունն ապահովող ոլորտը եւ տնտեսության առանցքային նշանակություն ունեցող ճյուղերից մեկը։ Ագրարային ոլորտի պետական քաղաքականության առանցքային ուղություններից է արկա ռեսուրսային ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործման համար պայմանների ստեղծումը։ Այս առումով մեր հանրապետության բնատնտեսական պայմաններում հիմնավորված է համարվում ջերմոցա-ջերմատնային տնտեսության զարգացումը երկար տարիներ աշխատելով գյուղ եւ մանկություն անցնելով գյուղում մեր այսօրվա հյուրը Նելսոն Ավանեսյանը քաջատեղյակ է հողի մշակման գաղտնիքներին։ Վերջին մի քանի տարում Նեսոն Ավանեսյան ավելի ցայտուն կերպով է սկսել զբաղվել ջերմատնային գործունեությամբ։ Գործարն Արցախն այսօր պատմելու է Նեսոն Հովանեսյանի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավանեսյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Մենք մի առիթով հանդիպել էինք այն ժամանակ խոզաբուծությամբ էի զբաղվում։ <laughs> Նախ սկսենք նրանից մինչև այժմյան գործնեություն ծավալելը, արդեն խոզաբուծությունը մնաց անցյալում, թե Ներկապային չեմ զբաղվում խոզաբուծությամբ։ Խոզաբուծությամբ զբաղվելու իմ հիմնական նպատակներից մեկը եղել է որպեսզի խոզաբուծության բնակավարում նոր տեխնոլոգիաներ տնեմ Արցախում։ Ու համարում եմ, որ այդ տեխնոլոգիաները դրվել, այսինքն 2016 թվականից առայսօր բազմաթիվ մարդկանց համար ես այդ տեխնոլոգիան վերել, մտցրել, ցույց եմ տվել եւ ներկայումս էլ լայն դիարում աստանում։ Ու բայց կոնկրետից չեմ զբաղվում, եթե ինձ պատվիրում են նման տեխնոլոգիա, զբաղվում եմ, իսկ եթե չէ, հենց կոնկրետ խոզի բուծմամբ ես չեմ զբաղվում։ Այժմ գործնական ոլորտը փոխել եք, ես դրա մասին տեղեկացել եմ Facebook-յան ձեր էջում եւ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակմամբ եք զբաղվում։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվում եմ ելնելով ներկայիս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից շրջափակման պայմանավորված այս բարենային սուղ վիճակը հաշվի առնելով ես ճիշտ եմ համարում, որ ամեն մի արցախցի, ով ունի հնարավորություն զբաղվելու բույսերի աճեցմամբ, պարտավոր է զբաղվել, ոչ թե ցանկալի է, այլ պարտավոր է զբաղվել, որովհետև մեր մնակցության պահանջարկը պայրանամթերքի կոնկրետ բանջարեղենի պահանջարկի նկատմամբ շատ դժվար է ապահովել, դիտեք ինչ ինչքան դժվարությամբ են մթերքներ ներգրվում Արցախ։ Այո։ Ոստի ամեն մի հնարավորություն դեղում մթերք արտադրելու պետք է օգտագործել անկախ նրանից թե դրա ազնվորությունը կոնկրետ մասնագետ է պետական պաշտոնյա է թե ուսուցիչ է ցանկացած մարդ ով ունի հնարավորություն այսօր հրամայական է ուղղակի նման աշխատանքով զբաղվելու Այո, աստորեն անկախ մասնագիտությունից, անկախ դիրքից, <laughs> այնգած ճաշտոնից, այո, դուք այդպես եք նշում, այսօր պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս զբաղվել։ Ես նույնիսկ ավելացնեի այդ համատեքստում, որ նույնիսկ ուշացել ենք, որովհետև Արցախը տարիներ շարունակ մինչ օրս համարվում է ագրարային երկիր եւ յուրաքանչյուրս պիտի թեկուս տնա մեր տարածքում ինչ որ մի բանով զբաղվեինք գուցե սա էլ յուրովի դաս եղավ մեզ համար։ Պարոն Ավանեսյան, դուք ծնվել, մեծացել եք Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում եւ ասել կուզեմ, որ ավելի շատ եք ծանոթ հողին եւ հողի գախնիկներին, վերադառնանք այն տարիները, մանկության տարիները։ Դու իհարկե ցանկացած աշխատանքում դիտակ լինելու ցանկացած աշխատանք սիրելու համար պետք է բանկությունից պատանեկան տարիներից ու շփում ունենաս, առնչվես այդ աշխատանքների, եթե անմիջականորեն չես կատարում, ապա գոնե ականատես լինես։ Ես բախտ եմ ունեցել իմ կյանքի պատանեկան հասակից, բախտ եմ ունեցել եւ ականատես լինելու եւ մասնակից լինելու, անկամ դպրոցական տարիների շաբաթ կիրակի օրերին, նույն կիրակի օրերին հիմնականում մեկ-մեկ զբաղվում էինք կոնտեսային արտադրության այս կամ այն ճյուղում աշխատանք էինք կատարում։ Ես հիշում եմ, որ այդ տարիներին մենք շիրամապահությամբ էինք զբաղվում, կոնկրետ մեր ընտանիքը, հայրս, մայրս, հորաքույրս միասին զբաղվում էին շիրամապահությամբ, որը բավականին լավ եկամուտ է տալիս այն տարիներին։ Բազմաթիվ աշխատանքներ եմ կատարել, իսկ դպրոց ավարտելուց եւ այնուհետև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը Հայաստանում ավարտելուց հետո ես վերադարձել եմ 80 թվականին Արցախյան շարժման կանչով, ինչպես բոլորս, ես նորից եթե վերադարձել իմ հարազատի եկրամաս, լեզու գրականություն առակայի խորեիմացությամբ, բայց մանկավարժ չեմ աշխատել, ես աշխատել եմ լրագրող, աշխատանքի եմ անցել Մարտունի շրջանային աշխատանք դերտում որպես գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ։ Եվ հենց այդ գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ լինելը եւս մի հնարավորություն է ինձ տվել, որպեսզի անընդհատ ես լինեմ դաշտերում կոտնտեսային մեր շրջանի Մարտունի շրջանի տարբեր բոլոր գյուղերում, բոլոր հանդերում ունեմ բազմաթիվ հոդվածներ, ռեպորտաժներ գրած հողի աշխատավորի դյուատնտեսության, դյուատեսական գիտելիքների փորձի տարածման առումով մեծ ճանապարհ ունեմ անցած եւ պատահականորեն թե օրերաչափորեն կյանքի բերումով ես տեղափոխվում եմ Ստեփանադիր ու աշխատանքի եմ անցնում դյուատնտեսության նախարարության ագրարային թերթի խմբագրի պաշտոնում այդ տարիները առավել եւս ինձ համար արդեն այլ մակարդակի հարթակ էր որտեղ ես ՇՊ-ի արդեն գյուղատնտեսության մեր հանրապետության լավագույն մասնագետների հետ հետ համատեղ եւ այցելություններ եմ ունեցել եւ հարցազրույցներ եմ ունեցել եւ հոդվածներ ենք պատրաստել միասին, գիտական հոդվածներ ենք պատրաստել, ես աջակցել մեր գիտնականներին ասենք ցանկացած տեքստի մասնագիտական տեքստի խմբագրման եւ շարադրման առումով մեծ աշխատանք է կատարել անգամ մասնակցել են յուղատնտեսության ռազմավարական ծրագրի մշակմանը հարգելի պարոն Զաքյանի հետ Գրիգորի Կասպարովի հետ Արմոծատրյանի մեջուղնախարարները բավական աշխատանք է կատարել եւ ես դա համարում եմ իմ կյանքի ամենահետաքրքիր պահերից մեկը Ես ձեզ ավելի ցայտուն հիշում եմ Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում եւ այդ տարիների աստորեն մանկությունը մանկություն պատանեկությունն էլ յուրովի դեր խաղաց ձեր կյանքում սերը դեպի գյուղատնտեսության նկատմամբ ավելի եւ ավելի ուժ գնացավ այնուհետեւ Գյուղի աջակցության հիմնադրամում այսօր ինչ եք կիրառում այդ տարիներից ձեր կերած այդ փորձից Ես աշխատում եմ հնարավորության սահմաններում իմ շրջապատում տարածել, սերմանել մասնագիտական մոտեցումը, սերը այդ հողից բարիք ստանալու աշխատանքի հանդեպ այդ սերն եմ ես ցանկանում, այդ վստահությունն եմ ցանկանում ներշնչել մարդկանց մեջ։ Ճիշտ է, իհարկե ես խորապես այդպեսի մասնագետ չեմ, որ բոլոր տեխնոլոգիերին տիրապետ եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ տվյալ բարագայում ինչն է անհրաժեշտ։ Միշտ աշխատում եմ ուղղություն տամ, աշխատում եմ, որ เป զի մարդկանց դրթեմ այնպիսի քայլերի, որ իրենք վստահություն ունենան, որ պետք է քայլ կատարես, որ ճանապարհ տեսնես, ճանապարհը դու տարորոշես, թե որն է, ոնց է, դե քայլ չես կատարում, դու չես կարող իմանալ, թե որ ճանապարհն է ճիշտ, կամ պահի, երբ որ քայլն է, ճանապարհի հորիզոնը բացում, եթե քայլ չես կատարում, դու չես կարող իմանալ։ Այդպես է թե գյուղատնտեսության մեջ, թե կյանքում, թե մարդու ճակատագրում, թե ազգի ճակատագրում ինչ որ պահի դու պետք է քարեկատարես։ Հենց այսօր էլ մեր այնպիսի ռազմաքաղաքական իրավիճակ է, որ երևի մոտենում այն պահը, որ մենք էլ ինչ որ ինչ որ քայլ պիտի կատարենք, այլապես անընդհատ համբերել սպասել, թե երբ պիտի ճշտամին բարեհաճի ինչ որ մի պայման մեզ համար ապահովի։ Գալիս է պահը եւ հուսով եմ շատ շուտ կգա պահը, որ մենք էլ քայլ կկատարենք, թե մեր տնտեսությամբ, թե գյուղատնտեսությամբ, թե մեր ռազմական, թե քաղաքական դիվարայի տակ կամ ինչ որ քայլ մենք պետք է մենք չպիտի թողնենք, որ մեր փոխարեն անընդհատ քայլեր կատարեն, իսկ եթե մեր փոխարեն են կատարում, մենք ընդունում ենք այն, ինչ եք ցանկանում։ Այո, ինչ ունենք այսօր։ Պարոն Ավանեսյան, քայլեր կատարելուց խոսեցիք կոնկրետ բիզնես ոլորտում եւ մասնավորապես գյուղատնտեսության բնակավարում։ Եղել են քայլեր, որոնք չեն հաջողվել։ Խոսքը գյուղատնտեսության։ Այո, գյուղատնտեսության ոլորտում, որ այս կամ այն գործը փորձել եք ու չի հաջողվել եւ դրանից հետո ինչ արդյունքներ եք քաղել։ Կամ բավականին շատ մտահղացումներ եմ ունեցել, ուղղակի երբեմն հնարավորություն չեմ ունեցել փորձելու։ Ես շատ վաղուցվանից երազում եմ հիմա էլ եմ երազում չնայած հիմա նման թեման թեմաների շուրջ երազելը մի քիչ իրատեսական չէ որովհետև մենք օրվա հացի այս ժափակման պայմաններում ամենօրյա մատակարարման, բարերի մատակարարման խնդիր կա, որ պիտի բարեմուտ գործի հանրապետություն Արցախ, բայց դե միշտ ես մտածել եմ, որ եւ ցավոք սրտի այսօր Արցախում ես դա համարյա չեմ տեսնում, այ այդ յուղացու աճեցրած բերքի այդ ապահովումը, որ ասենք կարկուտից կարգից ապահովման հարցը ցախում չկիրառվեց։ Հայաստանում ես տեսնում եմ դեռ հակակարգտային ցանցեր բավականին լայն մատերիալսո ցանցեր են տեղադրվում տարեստարին լայնում, բայց մեր մոտ չկա։ Մեր մոտ կարող է արդեն մարդ հասնի այլ բերքի բերքի հավաքման պիկին եւ կարկուտը հաշված հարոպեների ընթացքում տանի այդ հակակարգտային ցանցերի կիրառությունը շատ կարեւոր եմ համարում որը թումա այնքան էլ դժվար աշխատանք չբավական է սկիզբը այ օրինակ մենք բայց սրանից տարիներ առաջ մենք չէինք պատերազմում կաթիլայի մորոկման եղանակը, բայց տեսնում եք այս շատ մեծ հաջողությամբ Ղարաբաղում ներդրվեց եւ արդյունք տվեց որը ոչ միայն աշխատանքն է թեթևացնում, ոչ միայն ջրի խնայողությունն է ապահովում, այլ նաև բույսերի համաչափ աճի եւ մի շարք այլ պարամետրերով այլկաթիլային ռոպման համակարգը այսօր լուրջ հաջողություններ է, լուրջ արդյունքներ է տալիս Արցախում եւ պատահական այս առումով էլ ներկապային աշխատում են աշխատանքից բնույթը չնայած փոխել են, բայց դեռ դրա մեջ կան 25-30% ժողովրդության հետ, որտեղ դե ջուրը դա ժողովրդի տեսությունն է եւ տեսնում եմ թե ինչ մեծ խանդավառության մարդիկ օգտվում են այդ կաթիլային ռոռոկման աջակցության պետական ծրագրից ամեն տարեստարի պատերազմից հետո օգտվում են մարդիկ։ Այդ հակակարգտային ցանցերի ծրագիրն է, որ Ղարաբաղում ցավոք սրտի չի իրականացվել, ես համարում եմ, որ այստեղ անելիք պիտի ունենայի, բայց չհասցրեցի, ասենք անձամբ ինչ որ մի տարածք բանանում էր։ Չնայած դա նորություն չի, իսկ թվում է ցանկի պայմանների անվտանգության խնդիրների լուծման հետ համահունչ դա էլ է լուծվելու։ Ցանկացել եմ ասենք ներդնել գյուղատնտեսության մանավանդ անաստապահության եւ ոչ միայն անաստապահության բնակարարում ավտոմատ կառավարման տեխնոլոգիան, որը մարդուն ընդամենը համակարգողի գործառություն է վերապահված, ասենք այնտեղ ֆիզիկական աշխատանք չկա, կապված է այդ անասունների կերակրման, նրանց արոտի, անասունների խնամքի հետ կապված ահագին ավտոմատացման ճանապարհներ կան, քայլեր կան անելու, ներդնելու բավականին լուրջ դաշտ կա դեռ։ ինֆորմացիան, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, տարիներ առաջ, երբ այն ժամանակ լուրերում էի աշխատում եւ հաճախակի էի լինում գյուղերում, եւ տեսնելով տնտեսվարողներին, հողօգտագործողներին ձեր նշած այդ բոլոր բերքը, որը որ արդեն հասնում էր, որ պիտի իրացնեին, այդ կարկտի պատճառով անհետանում էր եւ եթե չեմ սխալվում, հակակարկտային կայաններ տեղադրելու մեխանիզմ էր մշակվում։ Կար նման բան եւ եթե այո, ինչ ծանոթներ մնաց։ Գարգտային այդ կայանները, որոնք զենիթային ճանապարհներին դուք եք նկատում, դա շատ շուտ վալից է Արցախում տեղադրվել, արդյունք տվել է, բայց դե այն ցանկալի արդյունքը չկա, իդի որ ասենք պիտի սպասում է։ Եվ ներկա պարագայում նման եղանակով գարգտից ապահովել բերքը հնարավոր չէ։ Հատկապես հա, հիմա, երբ բերքը խիստ անհրաժեշտ է իրացնել։ Դա կա հակագարկտային այդ ցանցերի անհրաժեշտությունը, կա ես չգիտեմ գյուղատնտեսության նախարարությունը այդ հարցով զբաղվում է թե չէ։ Եվ այս մեր հարցազրույցը միգուցե կհուշի, եթե չեն չեն զբաղվում թեկուզ որոշակի ծավալով, որոշակի մատերեսով, ասենք, այդ այդ ցանցերը տեղադրել, դա մեծ աջակցություն է։ Կարծեմ այդքան էլ թանկ չի, այդքան էլ մատչելի է բոլոր բոլոր դեպքերում պետք է դա փորձվի։ հա։ Ափսոսաբեր մարդիկ արդեն սովորել են, տարեստարի մարդիկ սովորել են հողի մշակության, այս կամ այն մշակաբույսի մշակման արդյունավետության, բերքատվության բարձրացման բոլոր եղանակներին, տեխնոլոգիաներին տիրապետում են մարդիկ։ Ես ուղղակի ցավում եմ, որ մեր մոտ Արցախում այդ ջերմոցային տնտեսությունների այդ ցանցն է շատ թույլ։ Թվում է թե նախանցյալ տարի պետությունը բավականին փոխհատուցեց հատուց գումարներ տրամադրեց, մեծ մեծ ծավալի աջակցություններ դա, բայց կարծիքով եւ եւ բոլորն էլ տեսնում են շատերը, որ արդյունքը չկար, որովհետեւ այդ շրջափակումը, ձմերվա դեմի շրջափակումը կարծես թե լակմուսյան թուղթ էր, որ ցույց տվեց մեր դյուատնտեսության արկա վիճակը։ Ահա ռենտգենի պես ցույց տվեց դյուատնտեսության վարման եւ աջակցությունների տրամադրման դրանց արդյունավետ օգտագործման այդ վարկերի, անտոկոս վարկերի եւ արտոնյաբոլը ցույց տվեց իրական պատկերը։ Փաստորեն մենք ունեցանք շատ տխուր պատկեր։ Դա իսկ դա նշանակում է, որ վարկերի այդ աջակցությունների պետության ներդրածի զգալի առույցի բաժին նպատակին չի ծառայել։ Չի ծառայել։ Պարոն Ավանեսյան, այժմ ձեր գործունեության մասին խոսենք։ Հիմա որտեղ եք դուք գործունեություն ծավալում ձեր տնամերձ տարածքում, այո, Ստեփանակերտում։ Հա, Աչափնյակ թաղամասում, իմ տնամերձ տեղամասում, հողամասում 500 քառակուսի մետրի վրա։ Ներկապային ցանել եմ համարյա բոլոր մշակաբույսերից ցանել եմ ուղղակի այս եղանակային պայմանները հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի բույսերը արագ աճեն, բայց դե խնդիր չկա, ինձ թվում է եղանակների բարելավման հետ միասին արդեն լայն թափով կսկսվել է վեգետացիոն շրջանը արդեն ստիպում է որպեսզի բույսերի մի հետև ջերմություն լինի եւ աստիճանը բարձրանա ու նրանք լայն թափով դերևս փոքր քանակությամբ բայց հետագայում կան պլաններ ավելի մեծ մասշտաբով Չէ, այդքանն եմ ես ի վիճակի անել իմ աշխատանքի հետ, այդքանն եմ ի վիճակի։ Միգուցե հնարավոր լինի այդ տարածքը փակել եւ ջերմոցի տակ օգտագործել, դա էլ տեսնենք իրադրությունը ոնց է նյութատեխնիկական միջոցների անհրաժեշտ դրահմա, որը այս պահին չկա միգուցե։ Հնարավորություն կստեղծի, բայց այս պահին առայժմ բաց գրունտի վրա եմ այդքանը կատարում։ Բարի։ Բանավարացիա մեզ մնում է եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար եւ հուսանք, որ այն բոլոր խորհուրդները որպես մասնակետ, որպես այս ոլորտում երկարամյա փորձ ունեցող, հուսանք կկիրառվեն եւ մոտ ապագայում գյուղատնտեսության ոլորտում պատկերը ամենևին այլ կլինի։ Իհարկե, ես եմ համոզված, համոզված եմ, որ կիրառվի եւ կյանքը կփոխվի, այսպես չի մնա այսպես չի մնա, որովհետև ամեն մի անդրանելի վիճակից երկ լինում է, ինձ թվում է, դե մռայլ իրականության մեջ մի երկ լինելու է, ես ես հավատում եմ դրան։ Կան պահեր, երբ պարզապես պետք է քայլել։ Ինչքան էլ քայլդ դժվար է, պետք է քայլել, քանի որ քայլ կատարելով է բացվում ճանապարհի հորիզոնը։ Ինչքան էլ քայլդ բարդ լինի, միևնույն է, պետք է այն կատարել վստահ։ Իր ողջ գործնեության ընթացքում Նեսոն Ավանեսյանն այս կարծիքին է։ Հենց այս սկզբունքով էլ ապրում է։ Ու ինչքան էլ քայլերը դժվար են եղել, միևնույն է, նա վստահ քայլել է։ Այսպեսին էր գործար Արցախն այսօր։ Կհանդիպենք։